amahoro neza mwebwe mubandanya kumviriza radiyo isanganiro amakuru twabateguriye muri kano kanya hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hagiye gushinga umugujeje ejo gupimikiza cya Corona mu ntara zose kugira ngo abantu bose biketswe ko uwo mugera bapimwe byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye kuri uyu wa kabiri igihe abashikiranganji baheruka kugenwa barahira binjira muri ayo mabanga bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje imiduga mu gisagara ca Bujumbura basabishira hamwe Otracor itanga urupapuro rwemerera umuduga kuja mu ibarabara contrôle technique mu gifaransa kubahiriza ikiringo gitegekanijwe mu kuronsa urwo rupapuro abantu 23 bagirizwa ubusuma basopa mu mifuko barafashwe kuri uyu wa gatatu twongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze muri ano makuru duhera mu bijanye n'amagara y'abantu gushinga mu ntara zose mu gujeje gupimikiza ca corona kugira ngo abantu bose biketse ko bafise uwo mugera bashobore gupimwa ni imwe mu ngingo zihutirwa zigiye gufatwa na leta y'u Burundi byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu wa kabiri igihe abashikiranganje baheruka kugenwa barahira ngo binjire mu mabanga Evariste Ndayishimiye avuga kandi ko bazogabanya ibiciro by'isabuni n'amazi mu bisagara byo ku migwa mikuru y'intara agabisha abazofatwa bose eh, abazofatwa bose kwipimisha canke eh, bashoboye bashoye izo sabuni hanze y'igihugu ko bazofatwa kumwe n'abansi b'igihugu akemeza ko hikiza ca coronavirus ari umwansi w'u Burundi umvirizo mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye jewe ndiyemeje ko ikiza karanda ca Corona ari umwasi rutura w'abarundi kuko ndabona ko bose imitima iri mu mutwe kubera ico kiza turiyemeje rero kugwana n'uwo mwasi Turasabye rero murundi wese canke umunyamahanga wese ari mu burundi guhaguruka kuko akatavuga ntigahenda akavuga ubwa mbere mu kugwanya icyo kiza umwe wese afata ingingo imwerekeye abona ko yotuma atandura canke ngo yanduze uwundi kuvyerekeye leta kugira ngo dukomeze isuku igiciro cy'isabuni kigiye kumanuka ku bice mirongo itanu ku ijana kugira umwenegihugu yoroherwe mu kuyironka abazikora bazihingura ntibagire ubwoba kuko icyo kindi gice ni leta izokiriha ariko rero mwumve neza uwusofatwa ashoye hanze isabuni yaguze mu burundi ku giciro gitoyi azofatwa nk'uko ariko akingira ikibaba coronavirus hanyuma afatirwa ingingo ruhasha mu bisagara by'imirwa mikuru y'intara leta igiye tugiye kugabanya igiciro c'amazi gushika tubonye ko icyo kiza kitakibonekeza mu Burundi muri iyo ntumbero nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugiye gushwara ahantu hose hibonekeje icyo kiza kugira ngo bapima bene gihugu bose atanumwe avuyemwo kugira abagwaye bigizwe inyuma banduza abandi kandi bafashwe batarasinzikara ikiza korona gipimwa ku buntu hanyuma abaganga bakabafasha ku buntu dusavye rero umuntu wese yumvise adafite ibimenyetso by'iyo ndwara kwihutira kwipimisha kugira ngo atabarwe ibyo tubivuze kuko twabonye ko hari abatinya kwipimisha kandi bapimwa bakongera bakavurwa ubuntu buntu uzokwanga kujya kwipimisha nawe bizaba bisigura ko ariko yifatanya n'icyo kiza mu kwanduza abantu murumva ko atahazo bataniye n'umuriro mu ntara zose z'uburundi hagiye gushingwa umugwi wo gupima umugera wa korona duce dukora isekeza ryo gupima abenegihugu bose aho hose twiketse ko umugera woba wahinjiye twahora tuzi ko inyabune ari iyo gucungera umutekano mumenye ko na korona virusi ari umwasi ariko araduhungabanya inyabune rero muve hasi turwanye icyo kiza abajejwe amagara y'abantu abajejwe intwaro indongozi mu madini n'amashengero ibimenyesha tubasabye guhimiriza bivuye inyuma kugira ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu zubahirizwe Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi tubandanije n'anamakuru mu bijanye n'intwari bereye bamwe mu banyagihugu bunguruza abantu bakoresheje imiduga aho mu gisagara ca Bujumbura basabishira hamwe Otracor itanga urupapuro gwerekana ko umudugo ukomeye urupapuro bita control technique mu gifaransa kubahiriza ikiringo ritanga mu kuronswa urwo rupapuro bamwe mu baganiriye na radio isanganiro barashima ko ikiringo urwo rupapuro rumara cavuye ku mezi atatu kija ku mezi atandatu baga bagasaba ko ariko ko igiciro kigabanurwa kurikira urabona ubunye twahora tuyiriha ku meza atatu mugabo ubunye tuzoyiriha ku mezi atandatu akarusho karimo cyane kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka kandi urumva kubera ko twahora tuyiriha 21000 sa mu mezi atatu ariko ubunye tukaba tuzoriha 59 mu mezi atandatu ndumva harimo akarusho naho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye niyo umaze kuriha naho iyo dokima iba yasigayeyo bakurindirije kubera amakaratasi uba warihiye kuba uyafise umuroraje kuvugisha. gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi gusa icyo bari bakwiye kudufasha bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute akarusho karimo nuko twahora tugenda nko mu mwaka ugasanga ugiye nk'inshuro zine ariko bakaba barongereje tukaba tumara amezi atandatu ukaba ugenda kabiri hambere twariha muri mirongo ibiri n'umunani n'ijana cya mirongo ibiri n'umunani n'amajana angahe ariko mu mwaka wasanga ugiyeyo kane tuvuga ko akarusho wumva kubera bavuze ko kizomara simwa ako n'akarusho wavuga ko ari byiza kubera ntugumugira uruja n'uruza ugenda kurondera dokima pretuwamwa ako ni keza mugabo novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinininya gituma twavuga yuko kiduboheye amagongo eh, amaboko mugongo ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha kaya agapapuro baguha ukamara seti juru iyo rero seti juru zibaye expire zibaye guhera ugahura n'umupolisi mwibara ntacu musigurira kubwira ngo zana wagenda hariya ngo ntituraheza wumva ico kintu botegeza kuciga bakakiraba ko bokosora dokima irazimbye irazimbye ntushobora gukura dokima kuri ibihumbi mirongo ibiri n'umunani ngo tuyishira ku bihumbi mirongo itanu na bitandatu n'amajana ni apepure senkansete komsa wumva birazimbye umva muri icyo gihe rero jene baze yuko bogerageza bakaraba nge nabo bogahinyanyura iyo umuntu agiye kuyirondera bakaguha batakaguhaye nawe izo seti ijuru ugiye kukarondera ugacucika ukaronka hari akarusho naho hari akarusho mva amahera baradugije baradugije tubiriha 56 icemara ya mezi atandatu ari atandatu nyene ako na karusho kandi kameze neza kotuma n'abantu bavyumvamo neza cyane Iri ko bari bakwiye kugira ngo uwo munsi nyene basi uwo munsi nyene wewe ko washikiriye ucurarugiye wijanye tubandanije n'ano makuru ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'amashyirahamwe n'amakoperative birahomba kubera kubura uburyo bwo gukora bivugwa n'umuyobozi w'ikigo serepe mu kiganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kane zitunga tade agasigura ko imigambi yose idasaba uburyo ariko ko ushobora gutera imbere udasabye gufashwa tumutegabiri umugambi mwiza wa mbere ni uza ukemura ingorane uronderera inyishu ingorane iri mu benegihugu ingorane iri muri komino ni ukuvuga uwo mugambi uba mwiza mu gihe ibyo uzowukoramwo bizotuma bya ngorane ihava n'ibikurikira iyo ngorane bihava niwo mugambi mwiza none umugambi mwiza ni amahera angana gute nta mahera ahari yo kuvuga ngo amahera angana gutya niyo ategerezwa kuba utegerezwa kuba ufise kugira ngo umugambi ube mwiza nababwiye yuko umugambi mwiza ushobora kugira ufise zero fura ni ukuvuga nta faranga na rimwe ufise mugabo ugakoresha ubwenge n’inguvu imana yaguhaye icya gatatu umugambi mwiza ni uwo ushobora kuragura cyangwa ukawushyira mu ngiro ukurikije uburyo ufise ni ukuvuga umugambi niwagira umugambi ugusaba miliyoni zitatu utazifise uwo si umugambi mwiza umugambi mwiza ni uvuga ati mfise ibihumbi ijana ngiye gukora umugambi w'ibihumbi ijana hanyuma si ukuvuga yuko ufise uwo mugambi w'imiliyoni zitatu ari mubi mugabo muri uwo mwanya udafise amafaranga uwo mugambi si mwiza kuko ntushobora kuwushikako ucuraba umugambi mwiza rero nujya uhwanye n'uburyo ufise urashobora rero kuzoshira mu ngiro uwo mugambi uhwanye n'uburyo ufise ukazogushitsa kuri wa mugambi mugabo ngiye nko mu mashirahamwe kuko abantu baba bishize hamwe ntago amafaranga ari ukuvuga ngo aba barashobora kuyaronka cyangwa ntibayaronka ahubwo ni ukugene bayarondera ntitwumve yuko amahera tuzoyarondera mu gusabiriza ahubwo tufise icyo tuzokora kugira ngo ayo mahera tuyarondere akaba ariyo mpamvu ngarutse ku biharuro muri ankete twagize twasanze mirongo ibiri amasosiyasiyo mirongo ibiri n'atandatu ku ijana ariyakora urumva ko mirongo irindwi n'ane adakora kuko atashoboye kumenya ukugene bashobora kurondera ayo mafaranga bafasha kubandanya ibikorwa byabo isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu tubandanye n'anamakuru mu bayajyanye n'umutekano hari ikiziga cy'umwigeme cyatowe ku mugoroba kuri uyu wa gatatu muri quartier nyamugari kumugwa mugwa mukuru w'intara ya karusi nk'uko byemezwa n'umukuru w'iyo quartier ari nawe yashikanye icyo kiziga mu burukiro bw'ibitaro bikuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara afatikanije n'igipolisi uwo mwigeme w'imyaka nka mirongo ibiri ntiyamenyekanye ikiziga kikaba cyatowe gifukishijwe impuzu z'ibitenge rivuze imana antoine abona ko icyo ikiziga coba catawe aho mu mihana gikuwe ahandi yoba yariciwe bikanemezwa kandi n'igipolisi abanyagihugu boba barabuze umuntu wabo basabwa kuja kubimenyesha kugira ngo barabe ko yoba ari uwabo tubandanije n'amakuru avugwa nyine mu bijanye n'umutekano abantu mirongo irindwi batatu bagirizwa ubusuma basopa mu mifuka amafaranga n'ibindi nibo bafashwe kuri uyu wa gatatu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kumuremera mu gisagara cya ngozi ahari hahimbazwa imyaka mirongo itanu n'umunani Burundi bumaze bwikukiye bamwe mu rwaruka rwo mu makomite hajeje umutekano babafashe bavuga ko babonye bamwe muri abo basuma bafashwe baciye Eh, bagenda kwerekana bagenzi babo apolinaire muzagara nkuko bivugwa na Regis Ndizeye ari mu bafasha abo bantu bakabagiraniriza hamwe ngo bose baremera ko ari abasuma biba abantu mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi nko ku masoko ku minsi mikuru n'ahandi avuga ko babonye hakiri kare baca batangura kwerekana abo bazananye ko bazinanye gutyo bafatwa atabo bariba nk'uko abandanya bivuga muri abo basuma hari abamenyekanye kuko ku munsi wa kane uheze harimwo abari bafashwe mu ijoro mu isekeza ryabaye aho hafashwe abashika mirongo itandatu n'umwe icyo gihe ngo bariko barondera uwibye miliyoni zibiri umudandaza ku isoko nkuru ya ngozi abo basuma bafashwe yarafashwe baremera ko bazi uwo ayo mafaranga bakavuga ko bariko baramurondera bamushikirize abo bihurikiye muri izo komite z'umutekano nabo bamuhe igipolisi bahavuye barekugwa bemeye ko batazosubira kwiba mu minsi mikuru nk'iyo no mu bindi bibanza bihurikiramwo abantu benshi ingozi ponari muzagara radio isanganiro Apollinaire Muzagara tugaruke ku makuru hajanye n'amagara y'abantu abantu barenga ibihumbi amajana 250 abana gushika ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku gice ca kabiri na gatatu bafatiwe hamwe hamwe nibo bategekanijwe kuronswa ibinini by'inzoka na vitamine A mu ndwi wa magara meza n'ibibondo yatangu, yatanguye mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge muganga Jean Claude ndi ku rongo iyo ntara y'ubuvuzi asaba barongo ibisa bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara ya Rumonge na cyane cyane abarongoye amashure aho ico gikorwa catanguye kuri wa kane kwitanga kugira ngo ico gikorwa kizogende neza Jean Pierre Misako. Ibiharuro bitangwa n'ibiro by'intara y'ubuvuzi ya Rumonge byerekana ko abana barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu muri iyo ntara y'ubuvuzi bafise hagati y'umwaka gushika ku myaka cumi n'ine bazoronswa ibinini by'inzoka bandi ibihumbi mirongo icyenda na bitatu na mirongo itanu na batatu bafise hagati y'amezi atandatu gushika kuri mirongo itanu n'icyenda baronswe vitamine a muri iyo ndwi yahariwe amagara meza ku babyeyi n'ibibondo igiye gutunganywa abakenyezi bibungenze ku gice cya kabiri na gatatu barenga gato ibihumbi cumi n'umunani bazoronswa ibinini bya albendazole mu nama n'abarongoye ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara ya rumonge yo kuri uyu wa kabiri mu rumonge nyene muganga jean claude ndi ndikumasabo arongoye intara y'ubuvuzi ya rumonge asaba abajejwe intwaro amashengero n'abandi barongoye abandi kwitanga kugira ngo icyo gikorwa kizogende neza kugira ngo indwara zicibonekeza kandi zari zifise urucanco nk'agasama kibonekeza kavuye mu gihugu kibanyi cya kongo ziranduranwe n'imizi kubera bihutirwa ari abanyeshuri buca baja mu kiruhuko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya rumonge asaba abayobozi b'amashuri abanyeshure gufasha kugira ngo abazotangura ikiruhuko bazogende baronkejwe ivyo binini na vitamine A umumwe wese bivanye n'imyaka yiwe ibisigaye bizobandanywe n'abavuzi n'abaremesha kiyago basanze abanyagihugu mu mihana iwabo muri ico gikorwa cose uwo muganga asaba abo cega bose kwitwararika kwikingira ikiza ca coronavirus jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro jean Pierre Misago tugushimire ni na hano tuciye turangiriza amakuru twari ko turabashikiriza akaba yaragizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira agiye gushingwa umuguje jo gupimikiza ca corona mu ntara zose kugira ngo abantu bose biketswe kuwo mugera bapimwe byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri igihe abashikiranganje baheruka kugenwa barahira binjira muri ayo mabanga bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje imiduga mu gisagara ca Bujumbura basaba hamwe Otracor itanga urupapuro rwemerera umuduga kuja mu ibarabara controle technique mu gifaransa kubahiriza ikiringo gitegekanijwe mu kuronswa urwo rupapuro abantu 23 bagirizwa ubusuma basopa mu mifuko barafashwe kuri uyu wa gatatu ku kibuga c'umupira w'amaguru co kumuremera mu gisagara ca Ngozi hariko hahimbazwa imyaka 58 Burundi bumaze bwikukiye naha turangirije mwumvise ano makuru dushimire mwebwe mwese mwariko muratumviriza arakoze emeto semitebutsi yari mu buhinga bw'ivyuma Oben iyo nkuru niwe yahagarakiye ano makuru ibindi biganiro birabandanya Alain Désiré Bukeyeneza